Atenção todas as viaturas na região da Zona Sul, próximas ao Campo Limpo. Veículo em alta velocidade nas imediações do Capão Redondo, sentido estrada do M. Mirim passagem, mas não vou perder viagem. Pra correr nessa pista tem que ter coragem. Eu passo por cima de quem tá de crocodilagem. Anos luz à frente, mas não pense que é miragem. Eu jogo em quinta, esqueço a embreagem. Nas ultrapassagens não fecho os outros manos. Só que pede back nenhum frustra meus planos. Aqui é velha escola, aqui é milianos. De milha em milha, eu chego lá. Só que antes tenho outras quebradas para colar. Meu passo é rápido, tenta acompanhar nada me para, eu vou chegar primeiro no peão com os parceiros que também são de ação. Desviando dos buracos que atrasam lado. Quantos carros nessa estrada eu já vi parados? Não aguentaram o tranco e o motor fundiu. Só que eu passo a mil, esperto no volante. O que mais tem na rua é paranoia delirante. Pique monstrão, pegada robô gigante. Eu domino a estrada que nem o vigilante. Seja ligeiro pra me acompanhar. Se não tem gás, sai da frente, me deixa passar. Se a chave esquentar. tenho teu mim. A minha vida é uma pista onde eu sou feliz. Não é fácil, mas mesmo assim não vou desistir. Vem para a pista, você também pode ser assim. Eu não vou parar. me Eu encaro Sua curva preta Não, não breco não fechar que eu vou parar Mas não vou Rapidão que nem laser Igual Speed Racer Eu vim pra vencer e não para perder De ponta a ponta eu domino a prova A cada dia sempre numa corrida nova Deus tá comigo e guia minhas rodas Comanda meu roteiro e faz minha segurança Aí eu chego bem e fico a pampa Guio com certeza, piloto na confiança Eu não vou parar vou continuar até o fim sem desanimar. Sou assim em qualquer lugar, tá bom pra mim, eu então não vou parar. Vou continuar até o fim sem desanimar. Sou assim em qualquer lugar, tá bom pra mim. Não tenho medo da vida, tá, pois tenho teu sem mim. A minha vida é uma pista onde eu sou feliz. Não há mas mesmo assim não vou desistir. Bem para a pista, você também pode ser assim. Queima o chão, marca asfalto, é nós na pista voando baixo. Queima o chão, marca asfalto, é nós na pista voando baixo. E a chave sentar, eu encaro. a curva apertar, Não, não nego não deixar, fico esperto Não vou parar Mas não vou, a vida é uma corrida Seja quente, não esfria Você é o piloto e Jesus é o guia Ninguém aqui vai parar, eu não vou parar Tô firme na carreira E quem tentar ultrapassar hum, Vai comer poeira